Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce saat 9.30 7 dakika geçiyor ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi e, konuklarımız var. Daniel McGraw bu Johns Hopkins Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Foreign Policy Institute Dış Politika Enstitüsü'nde ama çok e, kuvvetli bir biyografisi de var ve özellikle de çevre hukuku konusundaki çalışmalarıyla çok iyi biliniyor. Ee, kendisiyle beraber de bize de çevirilerde de yardımcı olmak üzere Seftap Akbulut var. O da destekçimiz ve ortak dostumuz Grol'la beraber. Hoş geldiniz. Welcome. Welcome. We're very happy to have you here. Thank you. Now, uh, e, we would uh, be delighted to ask you about the relations, uh, relationship between human rights and environment, which also uh, includes the right to a healthy environment. Uh, and we know that you are you have been working on these for quite some time now. So could you just elaborate on this relationship a bit with us? Ee, Ömer Madra şu şekilde konuştu. Ee, buraya geldiğiniz için ilk önce teşekkür etti kendisine Sayın Madrova. Ardından insan hakları ve e, iklimle alakalı olan bağı biraz açabileceğini açabileceğini sordu ve bu sağlıklı bir iklim için ne şekilde bir tanımlama gerektirilebileceğinden bahsetti. I would be happy to. This is a relationship that Açık Radio has focused on for years, but it was it is one that Uh, some uh, countries and some human rights activists have uh, been concerned about, primarily because it's so hard to protect human rights uh, even without taking into account the environmental aspect. Mrs. James. Evet yani bu konu bu ikisi arasındaki konu e, bağlantı konusu çok uzun zamandan beri e, acı, bildiğim kadarıyla Açık Radyo'nun da diyor Profesör Melgrove e, ıı, üzerinde önemli durduğu e, bir mesele çünkü e, bir sağlıklı çevreye sahip olmak ve özellikle de çevrenin korumasının e, çevrenin yıkıma uğramasının kötüleşmesinin çok önemli sayıda insan hakkını e, ihlaline yol açacak ve giderek de durumu kötüleştirecek bir duruma yol açıyor demişti. It's very clear that many human rights um, have direct implications for environmental protection and vice versa. For example, the right to life uh, and the right to enjoy culture, uh, the right to uh, adequate health care, the right to water – all of them involve uh, important environmental values, and uh, it's primarily through those rights that we have managed to create this relationship to to um, get people and institutions and countries to recognize that that um, there is a very strong and direct relationship between protecting human rights and protecting the environment. Ee, şu şekilde konuştum Mr. Mad, e, Madrov. Madrov. Ee, birçok insan hakları savunucusunun birçok dünyanın birçok yerinde e, hem insan haklarıyla beraber aynı zamanda sağlık hakkının ve e, çevreyle alakalı doğrudan ilişkide olan hakları e, bir araya getiren ve bu bağı kuran ilişkiler üzerinde çalıştığından bahsetti. Bunları bir araya getirebilmek için bu iki kavramın birbirinden çok da bağımsız olmadığını vurgu yaptı. Evet yani doğrudan bir ilişki olduğu apaçık diyor bu iki konu arasında. Çünkü bütün uluslararası e, sözleşmelerde ve hukukta da kabul edilmiş bulunan ve anayasalarda da tabii e, yaşama hakkı başta olmak üzere işte bir kültürel varlığını geliştirme hakkı, suya ulaşma, erişim, temiz ve sağlıklı suya erişim hakkı ve sağlıklı bir ömür sürdürme hakkı gibi e, bilumum temel ve e, şey haklar, uluslararası alanda da tanınmış olan temel e, haklar, insan hakları hepsi e, bu çevrenin e, kötüye kullanılmamasıyla direkt olarak e, bağlı diye de ben de ekleyeyim. By working very carefully on specific cases and uh, providing very careful analysis, civil society and some friendly governments uh, have now uh, convinced uh, every major human rights institution to recognize this relationship. Most recently, the UN Human Rights Council created the position of independent expert on human rights and environment. This is a three year position, and the person who will be appointed within the next week or so uh, will have the, um, the responsibilities to uh, further develop the basis for a right to a healthy environment and also to identify best practices in terms of relating uh, human rights and environment. Ee, burada gene e, Mr. Madrov e, sivil toplumun bu konudaki payından bahsetti. Sivil toplum ve hükümetlerin bir araya geldiği zaman, bir arada geldiği zaman yaptıkları e, işlerden bahsetti. E, aynı zamanda bu konuyla alakalı Birleşmiş Milletler'in e, o kısmı tekrar unuttum. O kısmı belki hocam siz tekrar evet, edebilirsiniz. Evet ben şey yapabilirim. Yani e, Birleşmiş Milletler oldukça önemli yeni bir şeyden bahsediyor e, Profesör Daniel Magro. E, şunu söylüyor. E, yani Birleşmiş Milletler e, çerçevesinde ilk defa dünyada bir e, bu ikisini birleştirecek bir e, sistem kuruluyor. Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yakın zaman öncesinde bağımsız bir uzman e, pozisyonu e, kurmuş. Yani bu insan haklarıyla çevre ilişkilerini e, araştıracak, inceleyecek ve geliştirecek bir pozisyon yaratıyor ve bunu, bu e, burada da e, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı da içeriyor. Bu bağımsız bir uzman. Kendisi de e, daha önceki konuşmalarımızdan öğrendiğimize göre buradaki e, bu kurulun başkanlığı içinde adaylığında kendisinin de adı geçiyordu. Şimdi bilmiyoruz seçilip seçilmeyeceğini daha henüz e, seçim sonucu açıklanmamış durumda. Bu insan hakları konseyi içindeki bu şey 3 yıllık bir e, uzmanlık e, <coughs> kuruluyor. İlk, e, ilk dönem 3 yıl için olacak. İşte bütün kamusal görüşmeler yürütecek ve fikir teatileri ve ondan sonra da bir takım raporlar durumu analize eden raporlar çıkaracak ve best practices dediğimiz yani en iyi uygulamalar nerede varsa onlara ilişkinde bir e, onların hangileri olduğunu da ortaya koyacak. E, talking about e, best practices. Uh, could you just elaborate on these a bit, uh, please? What, what do they mean by best practice? But first, let me translate my own question. Yani bu best e, practices dedikleri en iyi uygulamalar diye kabaca Türkçe'ye çevirebileceğimiz e, e, durumu e, geliştirmek için kurulmuş aynı zamanda görevleri arasında yeni kurulan bu uzman e, pozisyonunun görevleri arasında bu var. Bu çok sık geçiyor fakat tam da ne olduğu bilinmediği için best practices denen sürecin bize biraz e, on, o konuda örnekler vermesini biraz açımlamasını rica ettik. To answer that question, let me step back and say that in one sense, this integration of human rights protection and environmental protection is one of the success stories of sustainable development. In many areas of international law, the, the law is fragmenting and atomizing. But in this area, we seem to be bringing the two areas together successfully. Uh, having said that, uh, there are still tremendous challenges to protecting human rights and protecting the environment. So it's not a success story at that level yet. And this the appointment of the independent expert is a great opportunity uh, to try to actualize um, this relationship. Um, it's not clear to me what all the best practices will be, of course, but um, uh, an example might be a city that uh, pays attention to the, the human right to water and uh, takes steps to provide uh, clean drinking water uh, to its citizens uh, on a rights based uh, approach. That could be one example. But I think it will also be very important for someone, um, maybe people like you and me, to keep in mind the worst practices mm. and what the problems are uh, so that there is a balanced uh, picture that in the end is given. Mm-hmm. Ee, şu şekilde başladı ee, Mr. Matroff. Ee, biraz daha geriye giderek bu soruyu yanıtlamaya çalışayım dedi. Uluslararası hukuk içerisinde iklimi ve e, insan haklarını korumaya dair olan kesişme noktaları olduğunu söyledi. Ve bunun örnek olarak da e, suya erişim hakkından e, bir örnek verdi. Bu suya erişim hakkı üzerinden tanımlanabilir bir, bir ilişki görülebilir. Bunun üzerinden de bir iyi örnekler üzerinden düşünülebilir. Fakat bunun hala bir mu muğlak bir durum olduğundan, bu örneklerin hala muğlak bir durum içerisinde olduğundan bahsetti. Ve belki de e, Ömer Madra gibi aynı konumda olan insanlar içinde kötü olan senaryoyu düşünmenin ne manaya geldiğini sorgulamak gerektiğinden de bahsetti. Evet bazı şehirlerin mesela işte e, özellikle su hakkına e, eriş, e, temiz ve sağlıklı hem kullanım hem içme için su hakkına kavuşmak için yaptığı çalışmaların e, örnek diğer şehirlere ve diğer ülkelerdeki durumlara örnek olabileceği e, başka örnek örnek e, uygulamalar, iyi uygulamalardan bahsedilebileceği gibi kötü uygulamaların da ne olduğunu tespit edilip bunların da e, karşısında durulmasının da e, önemli e, olduğunu söylüyor. So how do you view the outcome of this, e, the whole issue of environmental law and the climate change problems? I mean, how do you view the future? Ee, şey gene sorumu da hemen çevireyim. Yani genel gidişat hakkında neler düşündüğünü geniş bir tecrübeye ve uygulamaya da sahip olan teorik olarak da kendisi e, bu Profesör Magro'a e, genel gidişatı, iklim bozulması, ve çevredeki ekolojik bozulma konusunda neler düşündüğünü sordum. Well, I'm both optimistic and pessimistic. I think on um, on one level we are making progress. Uh, another best practice, for example, might be the ability of of um, individuals and communities to uh, bring human rights complaints uh, about environmental uh, degradation. And one example is, is a case in Peru where a, a community, a mountain community, was uh, the, the drinking water and the air uh, and their food were being poisoned by runoff from a mine, uh, from a mineral mine. And uh, we brought an action in the Inter American Commission on Human Rights, and as a result of that, the Peruvian government agreed to clean up uh, the mine tailings that were causing the problem. And I think increasingly we will be able to do that because the the relationship between these two areas is now uh, recognized. And if governments know that that's possible, then they will be less likely to uh, let the problems fester in the first place. Uh, climate change is a different level of problem, and maybe I'll let you translate that answer mm. first, uh, and then I'll talk about climate change. şu şekilde açıkladı. Bu konuda hem optimistim hem de pesimistim diyor. Fakat optimist olduğum düşüncede bir ilerlemeden bahsedebiliriz diyor. İnsanların ve e, komünitelerin toplum toplulukların bir araya gelişinden bahsedebilme, bahsedebiliriz diyor. Burada da örnek olarak Peru'yu verdi Mr. Madrov. E, Peru'da e, yerlilerin madenler yüzünden hem gıdalarının hem de sularının zehirlendiğini bu sebepten ötürü büyük bir sıkıntı altında kaldıklarından bahsetti. Ee, ve bu durum gene Birleşmiş Milletler'in de baskısıyla beraber Peru hükümetini eyleme geçmeye zorladığından bahsetti. E, hükümetlerin böyle eyleme geçişleriyle alakalı Peru örneği üzerinden konuşulabileceğini ama iklim değişikliği konusunda ise e, farklı bir şekilde devam edeceğinden bahsetti. Climate change is is one of the three great problems facing human civilization, it seems to me. And um, perhaps because it is of such great magnitude, it's, it's obviously proven very, very difficult to deal with. With governments like the United States and Canada not really coming to grips with the problem, then uh, one can't expect other countries to take very bold actions as well. The so in this sense, I'm a bit um, I'm a bit pessimistic. We when we when we first started arguing that there was a human rights aspect to climate change, people literally laughed at us. Mm-hmm. Um, and uh, uh, then it went to the stage of, well, that's a bad idea. They got angry, and now they say, well, of course, uh, but what does it mean? And so we've made progress on that. I think now everyone recognizes that there is a human rights aspect. But nevertheless, the policy changes uh, penetrate so deeply into economic behavior that that uh, it's very difficult for countries to come to grips with it. And I, I must say, I'm not right now very optimistic. Obviously, we all have to keep working uh, to try to get governments to pay attention. All governments will have to adapt to climate change. They won't have a choice, but we need to try to prevent and control climate change, of course, and that, that is proving extremely difficult. Ee, şu şekilde konuştu. İklim değişikliği konusunu e, insan uygarlığının başına gelen en mühim meselelerden bir tanesi olduğunu söyledi. E, burada da Kanada örneği üzerinden gitti. Kanada'da konuşulan bu sadece genel olmasına rağmen e, ülkeler bazında değişen bir yapısından bahsetti galiba. E, Kanada'da olanı başka bir ülkede olanla karşılaştırdığımız zaman bu hareketin olanı karşılaştığımız zaman farklı bir noktaya varabiliriz galiba diye konuştu. E, burada e, optimist olduğunu söylemesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de gene e, bu sebeple hükümetleri harekete geçirebilecekleri durumu olduğuydu. Fakat bundan önce de o, o kısmı eklemeyi unuttum. Bundan önce de insan hakları iklim değişikliğiyle insan hakları e, mevzusu olduğunu ilk söylediklerinde kendilerine oldukça fazla gülündüğünden bahsetti. bizimle gül, dalga geçti. Fakat diyor. şu anda gayet ciddi alınan bir konu olduğundan bahsetmekte. Fakat gene bu hükümetlerle beraber e, harekete geçme konusunda optimist olduğundan söyledi. Öte yandan da e, yani Amerika ve Kanada gibi e, çok e, ağır hareket eden ve hatta geri dönüşler yapan hükümetlerin de işi çok zorlaştırdığını, bu konuda iyimser olmanın da çok mümkün olmayacağını söylüyor. Now we are uh, observing that uh, some of the big corporations are quite uh, a, a against uh, the uh, making uh, any kind of legislation for taking challenges on climate change, and that's quite a big problem. And uh, I recently uh, read something that uh, which really amazed me ab about a, uh, about uh, bad practice, I should say, when longtime prize-winning coal activist Maria Ganou went to Washington, D.C. to testify to the House Committee on Natural Resources about the horrific water pollution her West Virginia neighbors lived with day in and day out, she brought some photos of the damage from nearby mountaintop removal sites and the panel declined to accept a photo by photographer Katie Falkenberg, part of her series titled The Human Toll, and taken with the and uh, this was taken with the parents' permission. And the photo of the five-year-old daughter of Erika and Ruli Urias in brown bath water contaminated by arsenic and other heavy metals have seeped into their water and on her way out, Gano was intercepted by Capitol Police after GOP panel member, members suggested she, she be questioned about child pornography. My God. So maybe we should talk a bit about this one. I have the photo, by the way. <laughs> we'll, we'll have to question you after the, the radio program. <laughs> Ya ben de şunu da sordum. Tabii iklim değişikliği konusunda özellikle şirketler ve onların e, da finanse ettikleri e, hükümet yetkilileri e, senato işte kongre üyeleri filan çok ağır baskı altında kötü yani kötü uygulamalara da örnek oluyorlar. Bu da moral bozucu diyordum. Engelliyorlar işte iklim değişikliğini ve ayrıca da çevre konusunda mesela Hani çok bir kahraman da sayılacak e, bu kömür e, madenleri dağların tepelerini keserek kömür çıkaran e, ları savunan Maria Gano diye bir önemli aktivist var. Sonunda çağrılmış işte şey doğal kaynaklar komitesine senatonun ya da temsilciler meclisinin ve korkunç bir su kirlenmesine yol açıyor işte West Virginia eyaletinde ve e, annesinin babasının izniyle de 5 yaşında bir e, kız çocuğunun arsenikli ve ağır metallerle dolu kirlenmiş suyun içinde yıkanmaktan başka çaresi kalmadığını gösteren kahverengi iğrenç bir su içindeki fotoğrafları var. Bunu da sunmuş komiteye ve sunduğu anda çıkarken de ee, e, başkent polisi e, çocuk pornografisi yapmaktan da e, suçlamayı bile akıl etmişler. İnsan hakikaten çok utanıyor. <laughs> Buna ne diyorsunuz dedim. So how would you comment? Well that sounds preposterous. I, I don't know the situation but uh, it seems obvious that that reaction by the the legislators is politically driven. It's not mm. driven by any real concern about child pornography. Um, and I don't know the role of corporations in that. In the United States, corporations are exceedingly powerful right now uh, because of recent Supreme Court decisions. And um, they're uh, not all corporations, of course, have the same views. Insurance companies are concerned about climate mm-hmm, change. Mm-hmm. So uh, it's important to distinguish among corporations, but there are many many corporations that that uh, seem intent on preventing uh, responsible government action with respect to climate change and with respect to other kinds of regulations to protect uh, human health and the environment. And right now, they can uh, contribute to political campaigns uh, in various ways in an un- uncontrolled and non transparent manner. So it's a terrible problem in the United States. And globally, of course, corporations are increasingly concentrated and, and, and uh, more and more powerful and less and less regulated. So it's, it's a very, very dangerous situation. Mm-hmm. şu şekilde konuştu. bu konuyu tam olarak bilmiyorum ama yani e, çocuk pornosuyla alakalı olduğunu da düşünmediğini söyledi. Evet yani bu milletvekillerinin tabii evet. ki senatörlerin filan e, özellikle e, politik davrandıklarını çünkü şirketlerle bağlantılı olmuş olabileceğini bağlantılarını evet, bilmiyorum özellikle, ama dedi. Özellikle ABD'de büyük şirketlerin şirketlerin büyük e, hem siyasi gücü olduğundan bahsetti. Hatta yargıya bile etki edebileceğinden bahsetti. Ama bu şirketlerin hepsinin e, bu konuda aynı durumda olmadığından bahsetti. Evet çünkü bazıları özellikle sigorta şirketleri tabii e, gittikçe bu iklim değişikliğinden e, zarar görme, gören e, müşterileri ve büyük para kaybettikleri için buna karşı çıkıyorlar. Ama öte yandan da başta enerji olmak üzere pek çok şirkette bu karlarını sürdürebilmek için giderek de e, şirketler Amerika'da e, vahim bir durumda giderek konsantre oluyorlar. Temerküz ediyorlar ve büyük bir gücü de ellerinde barındırıyorlar. Bu da kötü e, genel dünyanın gidişatı açısından. So, how would we wrap this all up? nasıl özetleyeceğiz genel durumumuzu, kurtuluş nerede demeye getirdim. The most important message I think is that individuals and journalists and non-governmental organizations that are interested in the public welfare have to keep fighting very very hard, have to keep supporting each other, uh, have to keep relying on science and and um, good analysis and and work from the ground up because the the powers at the top, the corporate powers and the political powers that are interested in staying in in office, um, uh, will not act if we don't have an active grassroots level um, movement or movements, maybe uh, different countries, different communities, uh, different topics, but the importance of vibrant civil society has never been clearer. Ee, şu şekilde başladı. Ee, bu konuya ver, burada verilebilecek en önemli mesaj bireylerin, e, gazetecilerin ve sivil toplum sivil toplum camiasının mücadeleye devam etmesi, analizlerini aynı şekilde devam etmesi e, ve e, bilimsel verilere tabii güvenip onla, analizleri onların üzerine kurması e, ve sahaya inmeleriyle alakalı olarak konuştu. Evet sahaya inme derken de çok önemli çünkü e, yani gerek bu çok güçlenmiş olan e, şirketlerin e, ve onlarla işbirliği halinde çalışan politikacıların, siyasi karar alıcıların başka türlü hiçbir şekilde e, bu hakları tanımayacağı, geri basmayacakları. Onları ancak sahaya inip işte sokağa, tarlaya, toprağa ve onları e, zorlayacak hareketler yapılmasına yani çok canlı hareket eden bir e, muhalefet olan bir sivil toplum hareketi yaratılmasının ve bu çok hayati önemini söyledi ve bizim gibi işte kendimize de küçük bir pay biçebiliriz. Ee, e, bunca zamandır işte uğraşıyoruz radyoda filan da. Bir zaten biyografisine baktığımız zaman e, Profesör Margro'nun da e, bütün ömrünü bu işte hem fikir düzeyinde hem de aktif olarak harcamış olduğunu da görüyoruz. Well, any, anything you want to add? The only thing is that that uh, first I want to just say how important Achuk Radio is uh, in terms you. of not just Turkey, but but more broadly across the world. Uh, you're a beacon of light and hope. And second, to say back to this human rights and environment uh, issue, that I, I hope that the independent expert, whoever he or she is, uh, will include uh, uh, important consideration of, of Turkey's um, experiences um, because given your your history and your your uh, place in the world right now and your environmental conditions, I think that there are, are lessons to be learned from the Turkish experience. So I encourage all of your your listeners to to uh, participate in any processes that that occur in Turkey uh, with respect to this and and um, And then we'll all be in the struggle together. Thank you very much. E, yani Profesör Magro bizi de e, tekrar etmekten hafifçe utanacağım. Hoş şeylerle de e, iltifatlarla da son sözünüz ne olacak deyince iltifat da etti. Yani Açık Radyo'nun e, sadece Türkiye'de oynadığı rolün ötesinde dünyada da bir bu çok temel meselelere ışık tutan e, e, varlıklardan, kuruluşlardan biri olduğunu e, söyledi. Bizi de bir miktar takip ediyor anladığımız kadarıyla. ve bu bağımsız uzman pozisyonunun oluşturulmasından sonra Birleşmiş Milletler'de işte insan hakları açısından çevre haklarının korunması meselesinde burada e, hem e, işte Açık Radyo gibi kuruluşların hem de e, Türkiye'deki bütün bu meselelerle uğraşanların Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da Türkiye'nin katılımını da sağlaması bu konuda araştırma analizleri geliştirecek yeni pozisyon Birleşmiş Milletler'de oluşturuluyor. Bu bayağı atlatma bir haber taze bir son dakika haberi olarak verdik aslında e, Profesör Melgro sayesinde bunu ve burada da işte e, Türkiye'nin de üzerinde bir yap, düşecek e, işlerden bir tanesi de bu bağımsız uzmanına Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanına Türkiye'nin durumu hakkında bilgi vermek, paylaşım ve katılımı sağlamak burada hepimize çok büyük bir önemli rol düşüyor. Ondan sonra da bu mücadeleyi hep birlikte e, birlikte yürüteceğiz. Başka da seçeneğimiz yok dedi zaten <laughs> dünyanın geleceği açısından. Thank you very much for being with us. It's been a real pleasure and honor with us. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz dedi ee, Sayın Ömer Madra. Ee, sizinle beraber olmak gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Gün onur olduğunu söyledi. Thank you for having me and for the translation. Kendisi de e, teşekkürlerini sundu Bilal'e. Sertap Hanım size de çok teşekkürler. E, bu bağlantıyı özellikle de kurduğunuz için. Açık Gazete